Մրցութային կարգով են անում նախագծի մրցույթ, ճանապարհի մրցույթ եւ այն օգոստոսի 1-ին նոր եղել է շինարարության մրցույթը, որոշել են 3 ընկերություն, որ կտեվի իրան շինարարություն 250 օր։ Հայաստանը պետք է ավելի շուտ նորմալ բանակցեր այդ ամեն խնդիրների արժեք չկանելու արժե միգուցե։ Համենայն դեպս այդ ուղությամբ աշխատանքներ տարվել են եւ ճանապարհի ու նոր միջանցքի այս ուղությունը համաձայնեցված է եղել ռուսական խաղապահների միջոցով։ Կան ենթակառուցվածքներ, որոնց այլընտրանքը Արցախի ներսում էլ կա։ Միակ բանը, որ չկա, դա գազի, գազամուղի խնդիրն է, որի լուծումը պետք է մի քիչ ուրիշ ձև տրվի։